Darrer tertúlia d'aquesta temporada, aquí acabam, perquè també ha acabat el seu periple per aquesta fase d'ascens al Formentera. No fa falta que entrem en molts de detalls, eh, ho hem vist, hem vist l'oportunitat que ha tingut el Formentera, històrica, realment una temporada excepcional, un Formentera que perdia per dos gols a un en escàndal eldense, però jugant un partit, jo diria, amb un nivell altíssim, amb moltes i molt bones oportunitats i amb molt poquet, molt poquet, va faltar molt poquet, perquè la Formentera pogués marcar un segon gol i passar a la segona divisió B aquesta propera temporada. No va poder ser, però tot això i alguna cosa més ho parlarem avui per tancar aquesta tertúlia d'aquesta campanya 2013-2014 amb els nostres companys de tertúlia que ens han acompanyat gairebé tota la temporada. Tolo Darder, com estàs, Tolo? Estupendo. Benvingut un, un dia més. Juanito Riera, com estàs, Juanito? Molt bé, no he dinat avui. No? I tu quasi com jo. No. Quasi com jo. Ho sent molt, però eh, he vingut de, de sa feina cap aquí. No, no passa res, això sol passar, no? <laughs> però com que avui he fet feina, m'entens? Doncs pues, bueno, doncs... Pues, els altres dilluns no faig feina, no i, i me'ls pas d'una altra manera que no me'ls he passat, ja. no passa res. Bueno, ja és, eh, avui és de darrent, hem descansat també una mica, en... per almenys la part eh, televisiva, sí, no? Eh? Sí, sí, Tu tindràs sí. feina i grossa. Bueno, ja la tenc, eh? ja la tenc organitzada. Tot La tenc organitzada. Qui té feina i grossa també és en Champion. Lavi, com estàs? Buenas tardes a todos y buenas noches. Jo buenas tardes. no me llaméis Lavi, llamadme Man Market. <laughs> Más Márquez. A toda, a toda velocidad. Es que. Bueno, ahora, ya ahora, ya has, superado, ahora ya te he visto con una motaza. Sí, no, motaza no, no, motaza no. de la mobilete. pues esa igual, esa igual. La tenía mi hermano en Almería, mi hermano Fernando, y fui esta Navidad. Le dije, esta me la llevo a Ibiza. Y me la ha traído, la va a cobrar en, cinco años. Pero bueno, eh, voy, pues ya está, en son mis meses verano. Mandar un abrazo a toda la gente que nos ve que somos humanos, nos equivocamos, pero ante todo es una tertulia muy bonita. Que no, encara no m'ho anàvem. Sí, encara deixem, deixem... Es queda desprograma. No, no, que, mira, ara, ara, mira ara, tinc aquí una llista encara, sí. que no l'he fet en tots anys, I avui però avui, toca. avui ah, la faré. Avui és res. Eh? I, i, eh? i, I ell que no comenci a recomanar... Que no, no, no, no, mira. Pareix una, Belén, pareix una Belén Esteban amb, amb, amb mascles. Escúchame una cosa. Tío, escúchame. El, el príncipe del pueblo, eh? Hostia, Eh? Escúchame, hoy te cedo todos mis minutos. Vale, molt bé. Eh, te lo, con todo mi cariño. Así está bien. De verdad, te lo doy a ti. Así está bien. está Bueno, Sergio Tortosa, buenas tardes, eh, bona, enhorabuena. Gracias. Me han dicho que, bueno, volvemos, un volvemos. nuevo proyecto, volvemos al banquillo. Yo, el lunes pasado, van a hacer referencia, ¿no? Que si en Buti se anava a Antoni o no, en, la vida de, bueno, si no es Buti será Sergio, si no es Sergio será Buti. Pues Buti no será, parece ser que no será, eh, perquè n'ha arribat un acord, pareix ser entre la Junta Directiva de, del Cormany i en Buti, i tampoc serà en Sergio Tortosa, o en Sergio Tortosa ha arribat un acord amb el Sant Jordi i aquesta propera temporada torna a encapçalar un projecte que vol tornar a tenir com a objectiu pujar a tercera divisió. Sí, no, la, la verdad que la idea del club, una vez que se pusieron en contacto conmigo, pues es hacer un equipo competitivo, un equipo que, bueno, eh, aspirar a lo máximo y, Y bueno, yo eh, la verdad que estoy bastante agradecido por, por la llamada a San Jordi, a la vez que allí me encuentro muy a gusto y la gente que están allí, la verdad que mm, me, siempre me han tratado genial y, yo pues eh, encantado de estar en el proyecto, eh, me volcaré con mi cuerpo técnico a, lo máximo, a intentar conseguir los lo objetivos y bueno, ya estamos preparando pues la plantilla, hablando con, con, con jugadores y intentar de humildemente hacer lo mejor posible para el San Jordi, que yo creo que San Jordi ha pegado un paso importante, la categorías inferiores están increíblemente cada vez mejor eh, y yo creo que bueno, el club le apetece, eh, quieren ese esfuerzo y, bueno, y todos vamos a hacer un esfuerzo importante para trabajar lo máximo en el San Jordi y yo desde aquí pues eh, bueno, darle las gracias al club, a Kiko y a toda su junta directiva por contar conmigo en este nuevo proyecto. ¿no? Així us passat jo de que, després de que en l'avi fes referència a les possibilitats de la banqueta del Pormany, tu deies que en el Pormany no, però que sí estiries dins la regional aquesta propera temporada. Tu ja ho tenies eh, més o menys mascat, no? Eh, jo en aquell moment pensava que el teu futur estava amb el no? amb, la eh, deportiva, i pareixia que aquest era el futur que marcaves les teves opcions com a entrenador eh, a ser regional. ¿Qué ha pasado? Bueno, yo, como todos saben, eh, yo soy de Ibiza y le debo mucho al fútbol, a, Ibiza y en concreto a esta persona que está aquí con nosotros, que es Tolo, porque fue el que, apostó por mí y vine aquí. Y afortunadamente todo lo que tengo, tanto eh, como me he formado como, persona, como, como entrenador, mucha parte de culpa tiene Tolo, ¿no? Eh, que fue el que apostó en su día y yo siempre diré y seguiré diciendo y me identifico bastante con el Ibiza. Lo que pasa que, bueno, por circunstancias y, vemos que, la situación, pues ahora hay que esperar y yo estaré ahí eh, colaborando como socio, como empresa que colaboro y, bueno, nos podemos encontrar no, un año muy lejano. Bueno, no, no ha arribat a entre el Ibiza y Sergi Tordosa. ¿qué ha aquí, todo No, mira, coses que realment passen en el futbol. Eh, ell ha tingut una oferta millor i, i el futbol pues, té aquelles coses. Uh mhm. -huh. Cada una ha de, ha de mirar... L'oferta tan ara en los tres clubes vicencos de tercera divisió que esto va a ser cocodrilo dandy. Yo te quito a dos, yo me llevo estos dos, tú ahora va a ver permuta. Per, per veremos, a ver los entrenadores si no hacen un ring de boxeo. Quítame uno, me llevo al otro y veremos Hombre, yo supongo que... que esto pasará y vendrá, como dices tú, por los chingüis. Ya, ya, ya. Quien ah, más suelte, eh, más Vicente del San Rafael, en Vicent, que ha fichado por la Peña. No, eh, la Peña está interesada en varios jugadores. Se renovadad, ¿no? Se y te digo yo que eh, Formentera tratará de llevarse la Peña, Vicente Román tratará de llevarse alguno de la Peña. Esto va a ser un toma y daca, sí. Mm. entre ellos tres a devorarse. El que sí ha dit el president del Formentera, eh, Felip Portes, després de l'extraordinària campanya una vegada més de, del Formentera i d'aquesta plantilla que ha dirigit en, en Luis Alcacho és que hi haurà molt poques novedats de cara a temporada que ve, perquè, oh, ja ho diu el màxim mandatari del Formentera, per què tocar el que va bé, no? Clar. Per què tocar el que va bé. Sí que és cert que a lo millor hi haurà el, alguna variació, alguna petita variació, això és normal, però que en qualsevol cas és gruix, eh, aquesta plantilla que ha dat tantes satisfaccions a la Formentera i que bueno, ara en parlarem dins uns moments d'aquesta extraordinària campanya doncs probablement, seguirà. Juanito, volies eh, fer referència, jo pensava que avui vendries acompanyat perquè una persona que m'ho segueix molt cada dilluns, sí. es diu Cuenca, sí. eh, i, i és ex, exdirectiu del Portmany, dia... de sí. històric Portmany de tercera, sí, sí, sí, eh? sí, sí, sí. i, i m'ha dit, m'agradaria venir a un programa en directe. Ell me va dir que no volia estar davant, que volia estar darrere, sí. jo li vaig dir, no, no, vull, vull que estiguis davant. Bé, eh, em va regalar uns calcetins verds perquè em va, em va fer una al·lusió en el meu, en el meu traje de l'altre dia, i em va dir que havia debatut uns, uns calcetins verds. Mira, eh, Cuenca, no me'ls he posat avui perquè ja veig que no, avui no, avui no, anava, molt eh, avui no anava amb, amb pantalons, m'entens? Ara que ja estem amb en Cuenca, eh, sí. oh, ara, que, ara que estem amb en Cuenca, no, és que hi ha una sèrie de gent que mos veu i que jo mai he fet referència, i un és en Carlet Sánchez, que havia jugat en l'Unión, i amb la selecció ibicenca, aquella que anava de negre i blanc, vale. Mm i un altre personatge, que és en Pepe Palarmet, que havia guanyat totes les cucanyes a vides i por haver, eh? que és una altra, és una altra persona increïble. I, bueno, i en Bartolo d'Escoc, de, de, en Bartolo Prats, que cada dia el tenc a ca i cada dia em dona records per tots naltros. I el vaig veure ahir, eh? ahir el vaig veure. I bé, i hi ha un home que, de Formentera que havíem jugat contra, era de la mateixa època, que es diu Pins Pins, uns, una salutació molt forta i comença a engressar les botes perquè pots, farem un partit Mediterráneo i Formentera, vale? D'acord, vinga. Ah, sí? Sí, ja Mediterráneo i Formentera, ja el, pots començar, ja el pots organitzar per quan comenci la temporada que ve, eh? Vinga. Molt bé, molt bé. I farem un, un, un, un batabat. I, I, bueno, hi ha una persona que no l'hem nombrat aquí, que es diu Pepe Romero, que havia estat jugador a l'Ibiza, Mm. que l'altre dia en Tolo no se'n van recordar de dir-ho i que avui m'ha dit que ho digués perquè la veritat és que era un, una persona entranyable, a part d'haver jugat en l'Eivissa, però doncs llavors va dedicar a tenir una fàbrica de sabates i venia sabates a, a mitja Eivissa i bueno, m'ho n'hem enterat, o sigui, en Tolo m'ho va dir a través, va ser que va dur en, en, en Vicent, en, com se diu, com li deies? Els dos Vicents. Eh? Els dos Vicents. Els dos Vicents. Y bueno, y no, i anar i Norellana, ens va, ens va posar en contacte Norellana. Eh, bueno, desde aquí el nuestro més sentit pésame si la familia se entera de que nosotros estamos que recordam molt bé a Pepe Romero. Y, a Armando Castro le mandamos un abrazo, que Armando Castro nos ve todos los lunes y que tampoco se le reconoce todo lo que ha hecho por el fútbol, por el Ibiza, y había que mirar para atrás y decir, es que este hombre se merece que alguien le haga algo, pero no lo sé aquí. cuando se vaya uno arriba pues haremos Podrían falta tantos y tantos de reconocimientos para nos ve tanta eh? gente, eh? nos ve tanta gente en los panaderos, los pescaderos, hasta en los barcos. Por cierto, creo que Gerard se va a Formentera también, ¿eh? Han encontrado ahí un chalet con piscina, sauna y 15 habitaciones. Ahí me da un... Bueno, así en comentarios de estos que a fan en broma, no? Y bueno, la selección va de Brasil, pero de Brasil, de esas playas de Brasil, ya pueden hacer un raconet en Malibú porque s'omplirà... Eh? Eh, en, Malibú, 14 marcas de semana, Peleándome con, Marco, peleándome con Marco estoy, Reina 2, Villa 2 y, a ver si los puedo colocar. Porque, bueno, aparte Malibú, estoy Ibiza, que es que todos esos que están en la selección, el 70% están esta semana aquí. Entonces, para nosotros los ibicencos es un orgullo que aunque España mm, no haya hecho lo que todos queremos, pero que nadie se le olvide que han sido dos camp campeón de Eurocopa, campeón del mundo i campeón de la Eurocopa. Eso se ha olvidado todo molt ràpid. Bé, eh, la veritat és que ha estat un, un, un fracàs d'aquells que ningú esperava, perquè potser si ens haguessin eliminat ja en un altre moment, en una altra fase, diguéssim, del Mundial, però clar, és que eh, avui comentaven no? que pràcticament tota Austràlia, que ara mateix està ben el partit, que són les dues de la matinada, allí, me pareix que ara són les dues de la matinada, sí i estàvem comentant ahora que Australia está toda davant la tele y ven el partit davant de l'excampiona del món a si lo guanya no? todo tot en l'esperança de poder guanyar España. no? que això eh, pues bueno. Pero sí creo que hay una anécdota, porque yo me escribo con mi Villita, mi Pepito Reina a diario, y ahí es creo que coincidieron las dos selecciones y los jugadores de Australia pidiéndole fotos a Villa y a Pepe como si fueran su ídolo. Y hoy se están enfrentando. Eso te estoy diciendo que aquí en España, que mira, esto es muy fácil. Aquí gana le gana a Uruguay y le gana a Italia y no pasa nada. España pierde con Estados Unidos, y ha habido 15 atentados, no, ha habido... No, sé, no, no yo no eh? recordar algunas selecciones que también han guanyat el campionat del mundo y que después ha vengut sa baixada, el cas de França, per exemple, el darrer Mundial, que va ser un absolut desastre, allà on van fer un autèntic ridícul, tu y, y, I, i, quasi mai. Pues los jugadores también cumplen años, y cuando ganaron pues, clar, la primera Copa tenía Xavi 24, que, el otro 23. Ah, que no, que no han de fer dramatisme tampoc, no. de, de que aquí a Espanya, Espanya. No, no. A França, Itàlia, Eh, eh, eh, seleccions que han set campiones del món i que han Tots fet mundials tenen un cicle, europeus tenen un cicle. però també han molt criticats. El, la, a Hombet, la selecció húngara, l'ha tingut a l'Àgia, l'ha tingut la selecció holandesa, Alemanya, el ba... i tots no han durat sempre. Una el Barça, què passa? Una, una que el Barça quan ha hagut també. aquest declive, quan ha hagut aquesta baixada, després d'haver-ho guanyat tot, la veritat és que la gent es queda amb una cara de circumstàncies Ah, no. I, i no em digues que a Itàlia el que l'han criticat els mitjans de comunicació a Itàlia, a França el que ha estat criticada amb aquell, bueno, aquell jo desastre d'equip, que, que cada con... donava per seva compte. No? Jo, I, I ara és normal que Espanya esperaven molt, bueno. a més jo crec que mos va faltar una mica d'humilitat. Aquesta és la paraula. Eh? Aquesta és la paraula. No? Ja anàvem de campions. No n'hi no ha una altra, no hi ha una altra paraula. No. Només hi ha aquesta que es diu humilitat. Sí. Duíem una estrella aquí sí. i mos pensàvem que en compte de ser alferes érem tinent coronels. Sí, de tot sabia que eh. eh, diverses coses. Però si ho ha dit, si ho ha dit, no, si ho ha dit en Vicente del Bosque ahir, amb, en, anar... en Cesc aquest, en Cesc aquest, eh? Qui es pensa que és en Cesc aquest, si no ha estat en al Barcelona? Bueno, no, no Qui es pensa que és? Vàrem anar molt Vama, per al favor, límit hombre. perquè es, eh, varen acabar Una molt tard i els jugadors estaven, estaven al límit. Xuleria. I, segona, el que hem parlat, els jugadors pues, ja estan en decadència i això ho han, ho han d'assumir. De que, yo, de que yo digo una cosa, con todo el respeto, primero a vosotros que sois familia deportiva, que es la tertulia que yo estoy feliz. Yo te digo que tengo hilo directo con ellos, gracias a Dios, y tú mm. lo sabes lo sabéis todos, y no hay nadie más jodido, empezando por Vicente del Bosque, que ha demostrado que ante todo es persona. y demostrar, que a España, a España entera, Muchos medios estaban esperando esto para pegarle esos mazazos. Y me parece que se merece muchísimo respeto y que es un humano. Pero, no me dirás que no sea el responsable. Porque si yo hago una. Como el Machea si y Vicente Román claro, San Rafael. Claro, por supuesto. Su, culpa tiene. Claro. pero él lo dice también que tiene culpa. Yo creo, yo creo que, que evidentemente la selección lleva un nivel de estos 6-7 años no es fácil y hemos visto otras selecciones de, de, de estar a lo máximo y también haber caído. Lo que pasa es que yo creo que la gestión en cuanto a, jugadores que no están a un buen nivel, yo creo que ahí donde, donde vio el error, porque si te lleva 23 jugadores, tú supuestamente te lleva a los mejores 23 que tú puedas que tú puedas que tú puedas manejar que tú puedas manejar pero hemos visto hemos visto que los jugadores no han terminado bien, pero no solo los españoles, pero en Alemania, en, Francia, de, en, todas toda la eh, Liga Europea. Yo, a pesar de que coincides en alguna manera en el que deia el Juanito, no? que, que a vegades pues, així som, no? que, que és històric el que ha guanyat Amb Espanya tret, eh? en eh. aquestes darreres temporades. Però bueno, però arribam i començam un Mundial, pensem que els errors poden existir, que ens poden eh, costar molt cars, i és el que ha passat. Però en qualsevol cas, jo coincideix en, en el que deia el seleccionador italià, quan va fer referència a l'eliminació d'Espanya, i va dir que a Espanya probablement li ha costat molt car arribar a la final de la Champions dos equips espanyols que mm. són bona part de la selecció, sí, en, el màxim, en el màxim nivell, correcte. en el màxim esforç, que molts de jugadors que han estat competint a l'Europa League, que han eh. estat eh, amb el Bayern, amb el eh, eh Chelsea, amb, eh, amb un munt d'equips europeus, jugant en el máximo nivel en No? Y que yo, eh, eh, sense un periodo diríem, de repos, de descans, le ha costat. Sí, pero por ejemplo, esas mismas palabras, perdona, mismas palabras, este señor, Juanito Riera, Can Alfredo, no hace muchos días, Fernando Hierro, ese gran capitán, que estuvimos cenando en su casa, le dijo esas mismas palabras que usted está diciendo. Le va a costar caro llegar a estas competiciones, las Champions tan largas, está a, 10 o 15 días del Mundial. Ah, ¿Fue así, señor Riera? Decir dos, cosas, decir dos cosas. Primera, que estoy en lo que tú has dicho, porque no es el cansancio físico todo, es el cansancio psíquico. Terminaron y, no tuvieron tiempo más que... Y segundo, Fernando Hierro hace mucha falta una persona como él, que hizo una gran labor de director deportivo de la Federación Española. ¿Me entiendes? a mí, me lo va, a mí me lo va a contar. Era el enlace, ahora me has dado la oportunidad de decirlo, era el enlace entre jugadores Mm. Entra... I, això eso no se veia, però jo, tu sabes que lo sé. Ara, de totes maneres, jo crec que arribar a la conclusió, després d'aquest fracàs, de que, de que Espanya torna a entrar en, un, en una línia de, descendent és absurd. Bé, Espanya ara mateix té un nivell de jugadors, un potencial de futur no. realment extraordinari. Avui, amb aquesta primera part que hem tingut oportunitat de veure d'una Espanya que ha reaccionat una mica, no? però amb un Juanfran, amb un Coque, jugadors nous que s'han incorporat ara i que realment li poden dar un nou aire a un que... equip que avui també despedia o despedirà jugadors com en Xavi Alonso, com en André, eh, en Villa, coman eh, Xavi, Hernández, Por eso, por eso, mi villita, cuando ha metido el gol, se, comía el escudo mm. porque por esa rabia y ese decir no estamos donde nos corresponde. Porque como dices tú, yo estoy seguro que esto se vuelva a repetir y España le gana a Chile. Mira, las condiciones que han, entrado. Eh, eh, han condiciones, que han, las condiciones que han, llegado. ahora, con la rabia que tienen por dentro. Los que han jugado a fútbol lo saben una cosa. Si contra Holanda Silva marca el 2-0. Va. Cambia la perdona En la jugada continua y, Perdona un momento. Y, el primer tiempo de España contra Holanda, si marca Silva, no estaba haciendo España un, un partidazo. Sí, Ahí ah, pasa, amigo. lo que pasa es que tú, que tú, un equipo no puede perder. Y luego cuando apuesta a lo máximo. Psíquicamente, estaban perdidos. Sí, sí, sí. Y no, puedes meter, no te puedes meter 5. No te Pero puedes, meter digo cinco. yo soy el más indisciplinado de todos que el culo futbolístico a veces hace falta. Ahí, si Silva mete ese gol, que era el 2-0, todos hubiéramos dicho, que España vuelve a hacer su fútbol. Pero la selección con la experiencia que tiene, eh, la actual campeona del mundo, tú no puedes perder con 5-5, te podía haber metido, te podía haber metido 7. Yo lo que, eh, lo que antes, quería poner un matiz sobre lo que estaba comentando antes, es que yo, por ejemplo, hay jugadores que por mucho peso que tengan en España, y lo ha tenido, pero anteriormente lo ha tenido, yo creo que poco a poco estamos viendo que estaba llegando a su final. Por ejemplo, Xavi Hernández ha llegado increíblemente, pero agotado, ya no solo físico, sino psíquico. Estamos hablando de un jugador que ha marcado una, una, un, un, un, un, fútbol increíble este año, el, el Coque. Yo creo que Coque. Yo creo que Coque, yo creo que Coque sí, eh, tenía correcto ¿vale? y haber, haber metido el, el bueno, caso, por ejemplo, el, el Coque, caso del o, o que, que si va, ah, no estar si lesionado, claro. también debe ser el caso del, del delantero del delantero centro, el, el, Diego Costa, este no lesión lesione, lesione, lesione, no, olvida Badut, Mike. Es decir, mejor rendimiento hubiese dado a los 30 30 minutos, eh, los últimos 30 minutos que habéis forzado cuando, cuando hemos visto que durante el mes y medio no ha estado a nivel. Pues es, eh, decir, al final va viendo, al final va viendo la comunión Sergio Ramos, no, no, perdona, la comunión Sergio Ramos Piqué es que no va, no sé, no, no, no, no, no hay, no hay, no hay, no hay. De todas no yo en hay cosas que realmente al final... en o, o, o una no? que ahora és tot molt fàcil dir-ho. Sí, opinar, opinar. Sí, Clar, sí. és tot molt fàcil dir, sí, sí. en, en Piqué, en Ramos sí, no s'entenen, sí, sí, sí. o en Xavi Hernández no estava al eh. nivell, o... o, o si no, ganado Holanda eh? 2-0, hubiera hagut... En, Diego, Escolta una cosa. En Diego Costa no hauria antes, antes, de, antes de començar bueno, cap partit, aquest home, que per jo en sap molt, perquè, molt, però molt, ja m'ho va dir. No farem res Ah. Bueno, pero hay que tomar, hay que tomar, no farán res. que el fútbol es muy cruel y el fútbol dañino Ayer mismo vimos una cosa en Las Palmas. Cruel, no cruel. Las Palmas en primera división, la gente invasión de campo, en la última jugada marcar Córdoba. Eh, más eh, minutos. ahora la más minutos de, descuento. merece ese castigo por, por, no haber sido correcto. ¿Eh? Claro, Esto no está en Las Palmas en primera, la culpa es de su afición. Claro. Bueno, de una parte sí. de, de, los desastrosos que van a los campos de Bueno. ¿Eh? Bueno. Eso cuando se acostara anoche diría, manda, en vez de estar en primera... Ya, ya, lo dijo, ya solo lo dijo su presidente. presidente ja lo dijo. el eh, eh, president que pot ser encausat eh, penalment per, segons eh, informació, haver incitat precisament eh, en aquest tipus ah, pues si, si lo he ido, pues ahora le ha costado, él no está en primera división. Eh, bueno, pues, pues, lo mismo como decís vosotros, con todo mi respeto, que yo soy amigo de Xavi, si Xavi es el primero que posiblemente haya dicho, hay otro jugador mejor, pero luego hay que estar en las manos, como yo estoy diciendo, los primeros 40 minutos que hizo España con Holanda, con Piqué, con Sergio Ramos, con Xavi, si España hizo un fútbol espectacular, pero luego Silva no mete el 2-0, no empatan en el minuto 45 y España se hunde. España se hunde y de ahí ahora matacazo, matacazo, matacazo. Y punto. Y, ya pueden ser internacionales, son humanos ah. y se desmoralizan igual que cualquier otro. Y España, la segunda parte estaba desmoralizada, claro, completament. Bé, no se ha ha hasta el Formentera, a pesar de no haver a segunda división B, el Formentera ha fet una temporada, com dèiem, extraordinària, per emmarcar. Una temporada de Lyon, tot, eh, diríem, eh, eh, els astres han estat a favor d'un Formentera que ha passat una classificació superant eh, dificultats, problemes, eh, marcant de darrers Un Formentera que va fer un partit, des del meu punt de vista, i, i jo crec que des del punt de vista de molta gent que va poder veure el partit aquest eh, darrer davant de l'Eldense, va fer un partit molt seriós, amb molta, eh, diríem, predisposició a buscar se, se, es gol, anava a dir sa fortuna, però jo crec que el Formatera va tenir un comportament eh, exquisit a l'hora de voler jugar, de voler comportar-se davant d'un rival eh, potent, diria, molt potent, eh, però el Formatera no va estar més baix en ningú cas, eh, no va estar un escaló per, per davall de, del Dense i va lluitar fins al darrer instant i la veritat és que jo crec que si el partit dura 10 minuts més el Formentera marca. També hagués pogut marcar Dense, eh? la veritat, eh, però bueno... Estava, estava més estava, acabat Dense. Estava un partit allà on pareixia que la reacció al Formentera li podia possibilitar. Eh, eh però lo que está claro es que con los tres equipos que se han enfrentado, la montañesa Villarrobledo y el Son Tres Huesos, jamás el Formentera en ningún segundo ha sido inferior a ellos. Y hay que estar orgulloso. Si yo fuera alguien de Formentera, aficionado, directivo, jugador, eh, el, guardarropa, me sentiría orgulloso del pedazo de temporada que ha hecho Formentera. Y, ahora, pues, desearle mucha suerte. Y, nada, pues, el fútbol es así. Por cierto, me parece que el Cara del fin va a vestir de blanco el año que viene, ¿eh? Mi piquero, que es que la, peña. le gusta porque la peña hace un sol caliente y a lo mejor el cara del fin ya se le vuelve la cara normal, que se nos casa. A lo mejor si al eh, final eh, va el mateix estar formatera en Santa Eulària y i, está i alguna... lo mejor está alguna oferta de fora también. Sí, pero es lo que te digo, pero Mario va a trabajar, Mario ah. va a ser listo y ahora ya está, ya no está de vacaciones. Él ya no está de vacaciones. está nada más que pim, pom, pim, pom Está haciendo su equipo y hay que felicitarlo. Que es muy válido. En Salinas también s'ha a probar Fuera, no? Y yo sé que, que aquí que, Suïssa, que, no? que Suiza, ¿no? Oportunidades. A mí, no, Perdona, meter 31 gols como Salinas es normal que entrenador a mí me llame diga este chico que está, yo ya he hablado con Salinas, pues como el Cala fin. Si yo te estoy diciendo que no está justo en Formentera, es que yo pienso pienso, apostaría que el año que viene viste de blanco. O, ojalá. Y si siguen en Fomentera, pues chapo. Es que le tengo un aprecio especial a Piquero i, y, y ojalà lo fiche la peña. Bé, la veritat és que després de les dues temporades que ha fet el Formentera, eh, aconseguint en la primera temporada de tercera divisió, entrar els quatre primers, disputar un playoff, intentar pujar a segona B, després d'aquesta temporada el Formentera, o de ser president l'altre dia aquí en el nostre programa, eh, no ha baixat dels quatre primers en tota la campanya. Eh, ha lluitat fins al darrer moment, fins al darrer instant, així que la Formentera podia estar a segona divisió B. Finalment no ha estat així, però no ha estat per il·lusió, per ganes i per voluntat d'un equip que ha tingut un comportament extraordinari darrer. És normal, jo diria que lògic, i jo diria que si no es fes així eh, anirien amb una idea equivocada, que la directiva de la Formentera li dongui l'oportunitat a en Luis Alcacho de renovar una temporada més. És normal, és el que eh, qualsevol faria perquè els resultats han acompanyat, perquè el Formentera ha fet dos molt bones temporades a tercera divisió i perquè aquest entrenador ha estat a punt de pujar l'equip a segona B. No, i per tant, és normal i que a pesar que li queda una temporada, pues se li doni no, i que este entrenador que se Cacho, com dijo mi maestro, mm. mm. como está en Formentera, no va a estar en España ningún equipo en tercera división como está en Formentera. Ah. Y por lo tanto, como está bien pagado, está trabajando bien el club y lleva las cosas bien, porque pues el club le dio otro año más y me parece bien, y me parece muy bien. Lo único que te digo que tanto Vicente Román como el Cacho y como el nuestro, que os Machea, yo te digo a ti que el cabezón, las 24 horas está ti, para hacer su equipo para el año que viene y dentro de su presupuesto, que también creo que han quitado un poco, o un pocazo, o mucho, pero va a hacer un buen equipo porque este lo hará. Lo hará porque te digo yo que lo hará. Mm. Bueno, de Formentera, què n'opinem? Bueno, jo penso que ventes dos partits, com ha dit molt bé en l'avi, no ha hagut cap equip que ha estat superior a la Formentera. El del Dens en tot l'equip que té no ha estat superior en els dos partits. I fins que li feren el primer gol, per jo jugava molt millor i tenia controlat el partit a Formentera. A més, se va veure que un can gros varen sortir a jugar, no, no se varen privar de res, intentaren, varen treure més cornes que ells, varen arribar més que, que l'Eldens, a fi que llavors pues, va venir el primer gol i va venir el segon. Per això, xapó, i des d'aquí vull felicitar a tots, començant pel Luis Elcacho, per tots els presidents, els directius, l'afició, els jugadors, perquè han estat 10. La veritat és que s'ho mereixen tot. Quizás els ha faltat una miqueta de sort que han tingut en altres partits, els va faltar en el darrer partit, no? Benito, jo, jo diria que es poden dar per, per orgullosos eh, tot el que és el club, l'afició, l'entrenador, jugadors. Eh, és un orgull molt gros tenir un equip com els que han tingut, eh, de la manera que, que han jugat, i quan li varen marcar els 2 a 0 vaig dir això serà una desfeta. Una desfeta aquest equip es va, es va tornar a imposar i va dir qui som naltros i això, això, sí que és, això sí que és de valorar. Després de perdre 2 a 0, que tornis a estar eh, dalt de tot i que em vulgues i que m'aixaquis i que la veritat és que a de rec aquell equip estava ja desitjant que s'acabàs que s'acabàs el partit perquè el, el Formentera en volia més. I, bueno, la sort que no va tenir les altres vegades, pues es verdad que, que aquesta pues, mm, l'havia de tengut y no la va a tener. Mm. ¿Se la merecía? No, como te he dicho, el fútbol, cuando eh, empieza el partido, yo pensaba que el se iba a salir a comerse al Formentera, presionarlo, agobiarlo, y si alguien tuvo que adelantarse dos veces en el marcador fue el Formentera con 0-0. Pero dos veces, dos ocasiones clarísimas. Por lo tanto, te lo he dicho antes, que lo mismo que a veces he dicho, que el cacho ha hecho planteamiento Dodoti, <laughs> y se lo diré si lo veo mañana, si no me gusta, pues decirte que ahora que en el, playoff ha demostrado que es un equipo potente, que es un equipo que en ningún momento se ha desestabilizado y que los equipos que le han querido ganar, que no sé si la han ganado, han tenido que dejarse la vida. Y la imagen que dio el otro día, con el 1-0 siguió para arriba, con el 2-0 siguió para arriba, con el 2-1, un tiro al paro. Es que el Formentera, si quedan 10 minutos más, yo creo que hubiera pasado. Y dio una sensación de que físicamente el equipo estaba entero, que, el equipo no estaba muerto. Yo lo único de aquí digo un consejo, como amigo de los tres entrenadores, que ahora, como he dicho antes, ahora va a ser un tomadaca, me traigo este y voy a buscar el otro, eh, que entre los tres hablaran y, no hubiera entre ellos enfado porque le van a quitar uno dos, le van a quitar el otro tres. Y esto es que a mí me, jode mucho por los tres, pero claro, Mario pensará en él, Vicente pensará en él y el Cacho pensará en él, pero es que se va liar una que luego diréis que, que, es la vista loca. Aquí el que más poder tiene, el que al final es el que va a cortar la la estás tú estás hablando de tres, yo creo que de palabra de cuatro o cinco, porque tanto el Sant Jordi como el Portmany también em podrán Bueno, no, pero de momento no, eh, de la regional este he hablado, he hablado con un ministro que hay en Italia para traerse un sobrino de él porque este ya está moviendo con su ordenador, ¿eh? que por cierto, la presentación me han dicho que enseñaste vídeos, que enseñaste tu proyecto, que por cierto, chapo, porque ya lo he visto yo y te felicito, porque mm, discutiré contigo en algunos aspectos, pero en otros te digo que te felicito aquí, delante de todo el mundo, porque lo haces perfecto. Luego el balón es el que tiene que entrar. Evidentemente... Y te deseo mucha suerte en el, en el San Jordi, aunque te lo digo de corazón. Yo me hubiera gustado que hubiera ido al Pulmay como Buti, y, por cierto, mandar un abrazo a José Gurupa, que son hombres emblemáticos en los clubes y el entrenador ah, que vaya, pues que esté otra vez en el club, porque como yo no me fijo, yo, yo, yo en la peña no, no me fijo en la peña, no me, no haré una, idea sin está Muriana por ahí, si no de segundo, de tercero, y si no de auxiliar, como José Gurupa, son gente emblemática en los clubes, y sé que este año José Gurupa no lo ha pasado bien, porque quiere mucho al Puma y desde aquí le mando un abrazo, pues como a mi Muri y compañía. Yo creo, Lavia, a lo que, a lo que decía, yo creo que los entrenadores nos tenemos que, seguir preparando, estemos dentro del campo, no estemos dentro del campo ni el que esté entrenando ya se puede creer que es el mejor, ni el que no está entrenando ya me quedo aquí estancado. Yo, bajo mi punto de vista, intento de mejorar, eh, le guste uno más, le guste a otro menos, pero lo que sí está claro que con el club que entrene me voy a identificar al máximo y voy a entrenar al máximo. Y lo que no vea que me, guste que hagas, lo voy a decir en esta silla también. ¿eh? Las para las Las opiniones yo, las acepto. Ojalá eh, te salga todo bien. Y, yo pues, soy <laughs> una persona que las admito, después evidentemente todo lo que sea mejorar, yo tendré los oídos abiertos y después decidiré. A partir de ahí yo creo que es importante la buena comunión y, que haya máximo respeto en todo, ¿no? desde, desde el club, desde el presidente que manda y el que tiene el máximo poder, a, entrenadores, directiva, y yo creo que, es importante que haya muy buena comunión. Y desde parte de un entrenador, por parte mía, pues gestionar lo mejor posible al, equipo, sacarle el máximo rendimiento y sobre, todo exponer una buena exposición a cara de, lo que nos, se nos presente durante toda la temporada, pues eh, encararlo lo mejor posible. Eh, Sergio, que no han hablado Formentera, que no has hablado del Formentera. Sí, bien, referente al Formentera, yo felicitarlo, ¿no? Felicitarlo porque anda a un nivel altísimo y yo estuve viendo, bueno, no me he perdido ningún partido, los he visto todo y ha ido más, eh, ha tenido esa suerte que tiene que tener los campeones, para mí ha sido un, campeón a pesar de no, ascender y, al final eh, en este partido no ha tenido esa suerte y, y se la ha marcado por pequeños detalles, ¿no? Yo creo que que el primer gol, eh, un central no, puede perder la referencia un delantero, no hay más sabiendo el animal aquel que, es, un delantero fortísimo. Pero a pesar de ello, yo creo que si el eh, mete, yo creo que ahí se acaba el partido. ¿no? Y sobre todo es muy importante la capacidad, la, capacidad de reacción de un equipo donde juegan un campo increíble, con muchísima gente, eh, un campo que, me dijeron que estaba bastante, bastante duro, a pesar que lo regano y no perderle nunca la cara al, partido. ¿no? Eso, eso de mencionar, eso de, felicitar y, la segunda parte se fajaron, empujaron portería. Yo creo que el Formentera han demostrado que han tenido un nivel altísimo. Ha sido muy largo por, por todos los partidos que tiene que pasar para ascender, pero yo creo que es un campeón a pesar de no estar y felicitar a toda la familia de Formentera. y, y como nos ve mucho, mandarle un abrazo muy grande a Manolo, el presidente del Puigdembar, que el otro día le vi la cara y si le vi una cara de sufrimiento por ese club, y creo con sus defectos, sus virtudes, que el Puy le debe mucho a Manolo y Manolo ahí Y, mandar un abrazo que creo que no es justo, como algunos se están portando con él, es lo único que digo. Muy bien, eh, el Formentera, que vol tornar a intentar repetir èxit esta propera temporada, per eso es mantenir l'estructura actual per eh, buscar la fórmula que definitivament li puga aportar en el Formentera s'ascens a la segona divisió B. Bé, eh, hem començat parlant <clears throat> una mica també de, del Portmany, que en Buti mm, parece que no es queda, que no, no han arribat a, eh, a un acord, que en Sergio se'n va en el Sant Jordi. Per cert, que aquí eh, es contrata de rescisió, saps que eh, es complicada eh, per tu? que yo sí... te yo eh, sí me lo permite, aparte de, disfrutar como he disfrutado con vosotros, algunos le hayan gustado más o no porque, porque sigo siendo entrenador y, y siempre he intentado, lo comentaba el otro día con Pepe Arvino, que no me gusta sentarme aquí en una, en una silla y, y, criticar de un compañero, sino simplemente de, de, ver lo que he comentado, lo que, lo que he visto y lo que como... y me y me voy a ver los partidos para, aparte de aprender, pues eh, decir lo que, lo que veo, lo que pienso. Eh, soy el primero que sí el día que no está aquí, que me siento muy a gusto, si me queréis tener aquí, yo estaré aquí, porque ya todo lo adelante, los lunes no voy a entrenar, lo cual, pues si, me aceptáis, yo tendré contrato. Si, si es por seguir venguent, nosotros... Yo encantado, encantado, porque aquí se aprende eh, tema Purmany, que no sé, en Sergio no iba va, Buti no iba va... bueno, no sé, ara de la jornada d'entrenadors que, que es traurà ara en su, en su nivell 3, su nivell 3. Ja ha acabat el curs. Ha acabat el curs, han falta, aprovat tot o no? unes recuperacions que, que no tots s'han aprovat, sí. però molt jo... Sim... però amb els tots, home, per favor, home, que jo, i em van suspendre la revàlida hagut... i em van provar 28 i jo vaig ser l'únic que vaig suspendre. Tio. Jo suspendió estudiant hasta los recreos. Tio. Eh, bueno, que hi ha una bona fornada, no? Sí, estic molt content perquè s'han implicat molt, tant els professors com els, els alumnes, i ha estat un curs modèlic. La veritat és que, és que he disfrutat de veure com estudiaven, els ha costat molt, perquè s'han implicat noves eh, coses, per exemple, han tingut noves tecnologies, han tingut ingles... Ara anem, ara anem, ingles. Perquè, clar, el que estan ara preparant els entrenadors espanyols, que si un moment determinat que ara estan de moda, han de sortir Clar. pel Lumenos. Jo, i si tenc anar a, una a anècdota, Saudita, perdona, inglès. Tenc una anècdota que és el primer dia que va entrar a professora d'inglès e eles va hablar um inglés, yo me te matei a ir, que no tendrán. yo era ya está igual. Mas Me va a Colômbia, a venir, quando vai venir, já havia varios que já sabes que se desenvolvían en una de A mí me gustaría que el Pulmain, de verdad, apostara otra vez por Vicente Culebri. Primero por el cariño que le tengo, segundo porque, porque lo pasó muy mal el Pulmain y me gustaría que, que, apostara el Pulmain por el Culebri, pero con el, con el mismo equipo que has tenido este año, ¿eh? y que recupera a José Gurupa al brujo, al eh, brujo y que esté con él. Eh, sí, es un decir, ¿eh? luego el Pumay hará lo que tenga. Hay varios no, ¿no? Que si el Culebri, que si Pepe David seguiría. O también puede ir Juanjo Cruz, o puede ir otro, digo yo, mi opinión. Juanjo está ya fichado. Sí, Juanjo está bueno, San, Jordi, de ¿no? Eh, Hombre, me gustaría, yo, me gustaría para, Culebri o para yo Vicente porque a mí Vicente me cae espectacular, le tengo un cierto cariño, o creo que nos tenemos un cierto cariño y la verdad que ha sido competitivo cuando nos, hemos enfrentado el último año que fue cuando el Formentera quedó campeón. y la verdad que me gustaría que estuviera mi mi I, ¿Y I de que, bueno, de que esas han surtido como han surtido y que no es el Pepe o que no s'arribi eh, la posibilidad de una continuidad el Pepe para qué què pensado que puede ser? Yo, sobre lo em que... El otro día lo comenté, ¿no? que, que valorando y viendo, yo creo que el tema del Purmay yo creo que se tendría que centrar, por ejemplo, si firma a Vicente, eh, que le dieran un proyecto sólido, que, Lo pasa yo creo que ya muchos años y han pasado tantísimos entrenadores que yo no creo que es bueno el, <clears throat> cambiar de, entrenador un año a otro. Yo creo que Pepe Rabí posiblemente habrá entrenado un año, a pesar de no haber tenido la suerte y lo, o el rendimiento que se esperaba. Ha sido pocas oportunidades, ¿no? el club van a, lo eh, se li hauria d'haver una otra oportunidad, Ahora en Pepe ha estado un año y parece que no ha conseguido y no se li dona una otra oportunidad Hombre, a Vicente, no, a, Vicente, que fue el año, el año que yo estuve en Señores, el último año, estuve, que, que, nosotros quedamos... campeones temporadas, ¿no? Correcto. Eh. Eh, yo, el equipo que le dieron ese año no, es el mismo que, por ejemplo, que le ha dado a Pepe Realmente los entrenadores siempre vamos a querer tener la mejor plantilla, tener lo más, lo más competitivo, pero... Mm. Toda razón de, lo que te marque el club. Si el club apuesta por, quedar campeón, que eh, apuesta por ascender, con todo respeto con todo respeto a todos los clubes, porque habrán equipos que también buscarán el mismo objetivo, pero si le dan eh, un buen proyecto a, Vicente eh, y le mejora como cuando estuvo él o lo que le han dado o, lo que le han dado a, Pepe pues bueno yo creo que será bastante para ¿eh? no, pero escucha una cosa y de aquí decirte felicitar a la directiva del Puma que después del matacazo eh, mi amigo Juan Linde que he hablado esta mañana con él no de fútbol de otras cosas no quiere abandonar y quiere seguir con el Pulmay y quiere volver a jugársela, pero es que lo que yo le digo, al que vaya, por favor, os lo pido, y si a mi Culebri, doblemente, y a José Gurupa, darle el equipo que ha tenido Pepe Arabi este año, por favor, lo pido, nada más. yo eh, eso. Yo que en Juan Linde, si vol seguir y volen seguir tots, és perquè indudablemente estimen el y y son son deportistes. indudablement és una massada terrible perquè ningú es pensava, ningú, ni, es, ni, es ni ni president hasta es, es, es, es cadús material d'això, que el Pormany no pujàs. I clar, això és una decepció forta. pues pues mateix entrenador. Bueno, el, Pulmay tiene que fichar un entrenador, estamos dando nombres. Algunos está, va a caer. Está clarísimo. A lo mejor fichan a otro que no lo Está clarísimo que lo que no pots fer es tirar tu vela y dir, pues ya se acabat, jo me'n vaig, jo, con que no hem no, no, no, el fútbol te. que... Pero, no, digo, una reflexión. digo que el Pulmai estará estudiando un entrenador y yo estoy seguro que el Culebri está en esos cuatro o cinco entrenadores, como estaba Sergio Tortosa o Buti, que era el primer candidato para Anem a el Culebri. El Culebri, mm, el Culebri em, altres, eh, el primer que va conèixer el Culebri, el primer que va conèixer el Culebri va ser que Toma i jo. I me conociste a mi tu. <laughs> No, eh, a mí me eh, conociste tú a mí el primero. Sí, pero... Que por ti por él no fue en primera división, ya, por informe que diste, que me gustaba mucho la noche. y a ti te gusta mucho los platos. Tuercebotas. Tuercebotas, eso es lo que siento en mi vida, un tuercebotas. pero te digo que el que vaya, que el Pulmain, que lo digo de corazón, sea el entrenador que sea, de una vez ya por todas, que le den tranquilidad, sea Peparaví, sea que sea, sea Buti, sea eh, Culebri, sea Cruz, sea que sea, que le den tranquilidad. De TV. Y aquí, con el jefe yo tengo contrato contigo hasta 2026. No, pues te, quería, pues te querías marchar hace cuatro días, te querías ah, marchar. pero yo estaba en la calendario. y ahí vas a tirar la toalla. ¿Sabes por qué me quiero marchar a veces? ¿Sabes por qué? Porque yo me mojo, cosa que tú no lo haces. Yo me mojo, porque yo no me caso ni con mi padre. Y por eso estaré en esta silla. Y diga que no estés feliz al lado de, y bueno, al lado vuestro, ¿cómo no voy a estar si sois mis padres? ¿Eh? Para mí sois mis padres, aunque me reniegue. Porque tanto a uno como a otro estaré toda la vida agradecido a los dos. I ara lo digo muy en serio. De totes maneres, de totes maneres eh, sí, i a ti també. el Purmany, que du, jo no, jo no sé ara, les temporades que du... 10. 10. A regional, no? Però no, no, me refereix a les temporades que du lluitant ara a fase d'ascens, no? Que en du mm. exceptuant-se eh, del Sant Jordi, sí. del Sant Jordi, Serrer de Isleño... Eh eh, eh, eh, Formentera, Formentera... Sí, totes les altres, les anteriors, ah. ha sigut el Portmany, no? Que sí, s'ha jugat. Sí i ha anat fracàs en fracàs, fracàs en fracàs, fracàs en fracàs. I dic, eh, per exemple, aquesta temporada han fitxat un entrenador amb experiència inclús a tercera, han fitxat eh, jugadors de la casa però que han estat no, no. A, a categories superiors. No, no de 20, 18 ja, Juan tercera. I han, clar, i, i, vull dir, han fet un equipet eh, que és el que deia Juanito, la decepció, no? no, no haver pujat, però és que aquesta mateixa decepció l'han trobat eh, temporades anteriors i pareix que li falta això, no? aquesta empenta definitiva, eh, jo... perquè un club que ha estat històric dins de la tercera divisió, entre entrenador, eh, eh, eh, és que pareix que falta aquest, eh, aquest equip, aquest club falta dins d'aquesta categoria mínim, no? no? està crec que falta, això és un, està claríssim. És un dels històrics. Anem, a veure, anem a veure. jo, jo et vaig... Ja sé que en, jo, en, en, Sergio no ho voldrà jo, aquesta temporada, jo, no, no, jo perquè vaig, lluitarà pel Sant Jordi. Jo et, jo et vaig dir una cosa. Jo vaig sentir molt de veres que el Portmany no pujàs. No eh? Perquè, bueno, ara és el que dèiem. Eh, el Portmany, si hagués pujat en guany, pues, l'any que ve podria pujar el, el Sant Jordi, que jo, també és un, és un club, perquè la meva família és de Sant Jordi, o sigui, jo... Pues, he de, ah, però tu tens una cama a Santa Eulària, també, sí, no? sí, tinc mitja cama a Santa Eulària. Eh, me deja que te diga una cosa. Me deja que te diga, me deja que te diga una cosa en tu defensa. Digue. Eh, aunque sea la última, siempre decimos penúltima. No, la última no, de, de, esta temporada. Me haría muchísima ilusión porque te lo mereces. Mira lo que te digo, porque te lo mereces. Hace, una, tertulia con Villa, Reina, Kiko, Casquero, aquí habla del Mundial, de la selección y que la presentes tú porque te la mereces con Ahora han, han han que te a hacer un homenaje también. No, sí se lo haré, sí se lo haré, pero se lo haré cuando, cuando le corresponda, porque tú estás a punto ya. A ti te lo haré porque estás a punto. Sí, sí, sí, sí, sí porque estás a punto ya. Yo me parece una buena idea, pero deja que sigamos con el tema. A punto de jubilarte, no de pagar, que tú va a durar eh, O sigui, jo quería hacer un matí, un matí, perdona, un matí. Perdona, perdona, que jo que de Portman. Sí. que quan té un cas d'aquest, el que s'ha de fer és un balanç i un examen. Correcte. No sempre hem de culpar els entrenadors i no, hem de culpar els Jo no he culpat a ningú, eh? No, no eh, no m'ho culpa, Dic que quan, no? que quan Correcte. se passa ara mateix d'Espanya, que si a Vicenteu Bosca, mm. que si mm. jugador, o sigui que s'ha de fer un, un anàlisi, analitzar què és el que ha fallat perquè clar, eh, eh, de vegades no són sols de jugadors i tal, de vegades els que han fallat són els directius. Però no, no va referir que sigui el cas del Portmany, però, però s'ha sí. de fer un, un anàlisi però, complet un i saber què és lo que passa. Però tu creus que, que el Culebris, que és mi hermano, que he jugado mío los veteranos, con un proyecto bueno como el que ha tenido Paparaví, Si no hace las cosas bien, yo no le voy a pegar al culebri a nivel deportivo como un amigo mío que sea. Mira que con ese que nombre que tiene que le habéis puesto al mi Vicente eh, porque corre como un culebri. pero a lo que te pero es que si eh, aquí no vamos a parlar. son entrenadores como los de San Agustín, los de San Carlos, de la Peña Independiente, Murtera, Murtera que va recogiendo los, los chavales de su domicilio. Venga que jugamos a las seis, son las cuatro y media. A eso no se les puede criticar. Pero a, mí, para mí, yo le deseo lo mejor del mundo y a su familia si le han dado un equipazo en regional y no ha hecho las cosas más o menos bien, aunque estoy seguro que le ha puesto toda la ilusión del mundo, Por pues los que venimos aquí opinamos. Déjame hacer un matiz. Yo creo que aparte de hacer una reflexión, como estaba comentando todo lo que yo creo que todos los clubes a final de temporada ¿no? deben de hacerla de, lo que, de lo que han hecho bien y de lo que no han hecho bien. Yo creo que el formato de, la preferente yo creo que, tendría que cambiar, sobre todo para el jugador, el jugador no se puede relajar. Y eso después se tiene que transmitir un entrenador. Pero aparte de eso, yo, por ejemplo, la B cuando hubo el cambio de los 4 a 6 eh, equipos de, que se metía en la preferente, yo creo que era de los pocos que voté que no lo cambiaran por, por la competición. Es decir, yo no sé si este año, eh, la temporada que viene, eh, algún equipo no, no, saldrá a competir, que hay posibilidades, y si se reduce, yo creo que la federación eso se lo tenía que mirar y poner que si hubiese, se reduciera, digamos, los que entran preferentes, si se estaba haciendo ahora 6, ponerlo 4, inclusive 3, yo creo que sería mucho más competitivo y el, y el jugador yo no, sé, no, sé, no tres, haciendo y la liga el chupachú no no pero si la liga el chupachú perdona, perdona perdona es que todo va a depender eh, digo en proporción en proporción si salen por ejemplo tres equipos menos estamos hablando que van a haber por lo menos 9 o 10 equipos a competir ya, por eh, todas maneras yo creo que consideras en què si són 10... quan més competició hi hagi, quan més nivell de competició hi hagi, més estarem preparats per lluitar per una fase de descens. Nosaltres perquè una de les grans dificultats que, que tenim els equips d'aquí és que tenim lligues molt curtes. fuerza aquí, però sí, sí, cuando, claro, pero estamos hablando, nosotros, nosotros claro, pero estamos hablando que quedaban 6-6. Los seis equipos que claro. el señor Bonet yeah. y sus claro. colaboradores la culpa de que hayan 6 equipos en el playoff. Claro, pero, porque seis, la liga pero son 12. Eh, Pero si son menos, si son menos haces? escucha una cosa, y sin en de fe dos rodadas en FESIM tres. bueno, también También, también también también, hacer tres O al, campeón, de, la primera darle, yo no sé. Pero lo eh, que se tiene que eh, hacer es partir de cero para todos todo, Sobre todo, si en vez de la Liga Chupachú, que no tiene ilusión, dejar la Liga Chupachú con la del entrecón mezclada y jugar una vuelta más. Y tiene más aliciente. Realmente y los dos primeros que se jueguen a dos partidos. Exacto. Es que, pero desde el principio ya los clubes lo saben. Lo que no se puede hacer es lo que pasa siempre. mejorarla porque el que. Lo que este tiene que estar la liga. En este caso, el, el, había una diferencia bien Pero Sergio, lo que tiene. No, el, maestro, los que, el maestro. contarán, pero yo creo que, que viene mejor para mantenerla eh, el maestro Don el clavo. Y eh, con todo mi respeto a la Liga Chupachú cariñosamente, que ya le llama a la Liga Chupachú nosotros, como dice el maestro, eh, que, luego es que, aunque me enfade con él, si es que es que mi espejo lleva toda la razón. Si la Liga Chupachu del Entrecó está mezclada, se da una vuelta más y los dos equipos que queden en la tercera vuelta, primero y segundo, que se la juegan a dos partidos y punto. Claro, porque ten en cuenta que eh, Formentera se habla, por ejemplo, Formentera se habla que van a apostar bastante por el juvenil, que han ascendido a nacional. el Formentera, si no arrancan, no, no, no, lo sé. El Rapi, eh, está el tema del CIDEVICE y demás. La Peña Independiente eh, retiró el juvenil y, está la cosa ahí. Lo cual, San Agustín, yo creo que se arrancará. Si estamos hablando que va a haber dos o tres equipos menos, espero se que porque reducido. Espero que la federación que tome ponga nota. de esto, porque es lo que dice el maestro. Cuando en la liga el chupachú ya no te clasifica, los jugadores ya no van ni a entrenar. Es es si, si la peña independiente o el Entre con eh, pues, a lo mejor una un otra visa. Eh? Y un altre Eivissa, eh, perquè surten a Ibiza no, per, per tots els de sortir, sí. surten sí. per tots els cantons. I no más fácil hacer uno. No, más fácil hacer uno. Sí. Se no más fácil hacer uno bien hecho. Sí, ya me lo, ya me lo dijo un determinado directivo de un club importante de hacer una fusión que no voy a decir un nombre, por favor. No se llamará Inter. Ni Inter, ni Leganés, ni nada. No te preocupes. No te tomes la pastilla, cuidado. Cuando habla de Ibiza, maestro, es que lo sufre. Perquè és que no se más fácil hacer un equip de riure, Ibiza. Dos, dos minuts que quedan. Cuando me cuentan estas películas, que, que me, me cuentan estas eh, películas eh, Ibiza, i de, divendres todo passat, el mundo se quiere poner los, el, las, las zapatillas El divendres passat eh, es va celebrar Santa Eulària la festa de futbol. Molt bé. I en aquesta festa de futbol hi va anar el president de la Federació Balear, Miquel Bastard. En eh, Miquel Bastard que, que jo sàpiga, en aquests darrers anys, ha vengut a Eivissa només a la festa de futbol. Mm, jo crec que a Miquel Abastar li importa tan poc el futbol d'Eivissa i Formentera, però tan poc, i sé que és bona persona, eh? Perdona, Vicent Bufí eh, també és bona persona. Perdona, no? Però... Saps que Miquel Bastard ha estat eh, sí, ha estat molt malament. Ha estat molt malament, sí. I estat molt malament. Va estar a punt però, de, d'anar-se'n eh, a l'altre barri. Val, o sigui, bueno, però en Miquel molt... Bastard i la seva junta directiva els importa un papino el futbol de divisió i Formentera. Hagi estat com hagi estat, en Miquel Bastard, la junta directiva de la Federació Balear no tenen cap interès, ni un, per futbol que no sigui de Mallorca. Cap ni un. Això lo llevo diciendo yo 25.000 años. Cap ni un. 25.000 I després de lo que va passant cada temporada en sus equips que es desplacen a Mallorca, pues m'apareix que Miquel Bastard, a part de posar-li l'alfombra, algú li hauria dit alguna coseta aquest cap de setmana. Que ho deixem aquí, que aquesta temporada que ve està quasi aquí a les portes i que, eh, bueno, pues, a lo millor tornem aquí a eh, TEF, a Televisió d'Ibici Formatera i a Ràdio Èxit, a parlar més de futbol i de l'esport d'Ibici Formatera.